أيها الذي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wasu salamu ala rasulillah wa ba'ad. masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi 16 ga watan jumada un shekara ta 1435 bajira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda ya zo daidai da 17 ga watan maris na shekara ta 2014 kamar yadda aka saba shirin fatin rama shirin ne da kan amsa tambayoyin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam a kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko da tambayin ku ta adireshin mu na imel a kan fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na rahama radio facebook a shafinmu na fatoyin rahama masararo kamar kullum muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano domin amsa tambayoyinku kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a wannan rana akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a lokaci assalamu alaikum wa wa kamar yadda ajiya muka fara magana akan tawalu'u babu shakka tawalu'u wata ni'ima ce babba da Allah ta'ala yake ni'imta bawa da ita Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb faddu min hawlik Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahmat da Allah ta'ala yayi maka shi yasa kake tausasa musu walau kunta fazzan da ka kasance mai kakkausar magana salizal kalbi mai kaushin zuciya lan domin min haulika da sun watse sun barka wato da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ko ɗaya daga cikin sahabban sa yana tare da shi ba haka nan Allah ta'ala ya bi shi cewa innaka la ala khuluqin azim lalle kana bisa wani ɗabi'u masu girma wani ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayuwa da ubudiyarsa ga Allah ta'ala jin cewa shi mai bawa ne na Allah kuma yana bautawa Allah ta hanyoyin da Allah ta'ala ya shar'anta kuma yana tsayawa da kyautatawa kyautatawa cikakkiya ga halittun Allah ga bayin Allah saboda haka yana daga cikin khuluq na halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai tawalu'u ne tawalu'un da yake cike da ikhlasi tawalu'un da yake cike da tausayi da tausayawa bayin Allah ba shi da sifa ko ɗaya daga cikin sifofi na masu girman kai don haka wajibi ne gabawa domin ya kasance cikakken tawalu'u ga Allah da tawalu ga bayan Allah ya zama mai cikakkiyar gaskatawa ga Allah da manzansa a cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ko cikin abin da Allah ta'ala da manzansa suka hana ta hanyar kwatanta abinda Allah ta'ala ya umarni da shi gwargwadon iko da kuma kauracewa abinda Allah ta'ala ya hana gwargwadon iko annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma na haitukum anhu fashtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tum annabi yace abinda na hana ku kaurace masa ko ku nisance shi abinda kuma na umarce ku da shi to ku zo da shi gwargwadon ikon ku don haka wanda ya kasance da irin wannan sifa to babu shakka ya kama hanya ta istiqama hanya ta miƙewa kam akan akan turbar Allah ya kama hanya ta tafiya akan siratul lahi mustaqim duk da cewa wani lokaci bawa yakan zamo mai sakaci wajen aikata wani abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ko ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ko ya zama mai sakaci wajen aikata wani abin da Allah ta'ala ya hana ya haramta to abin da yake wajibi akan bawa a irin wannan yanayi ya gaggauta tuba da istighfari zuwa ga Allah kamar da Allah ta'ala ya ce fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ku tsaya kam akan tafarkin Allah kuma ku nemi gafararsa tubo ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take tatacciya wato tuba wacce take cike da ikhlasi Allah ta'ala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu suka wato wuce gona da iri ta hanyar saban Allah suka cutar da kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya idan mutun ya tuba ya koma ga Allah inna huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda haka wajibi ne bawa ya zama mai tawalu ga bayin Allah ya zama mai tausasa musu ya zama wanda yake so san su da alkhairi ne a koda yaushe kuma ya zama mai musu nasiha ne a kowane irin yanayi ya zama mai girmama babba ne ya zama mai tausaya wa karami ne ya zama mai girmama hatta wanda yake sa'ansa ne tsaransa ne kada ya wulakanta mutum saboda ganin ya fi shi tunani ko ya fi shi hankali ko ya fi shi ilimi ko ya fi shi wadata ko ya fi shi shekaru ko ya fi shi wani abu na mulki babu shakka waɗanda suke masu tawali'u babu shakka waɗannan sun rabauta a gurin Allah waɗanda suke masu girman kai da nuna isa da jabberanci babu shakka waɗannan sun shiga uku a gurin Allah wanda duk yake da tawalu'u yana da alamomin da suke nuna haka wanda kuma yake da girman kai shi ma akwai alamomin da suke tantance shi a cikin mutane mutumin duk da yake da tawalu'u zai kasance mai miƙa wuya ne ga gaskiya gaskiyar da ta fito daga bakin kowane ne ma ba zai damu wajen ya bar maganar da ya taɓa faɗa ba idan ya gane cewa wannan maganar tashi ba daidai ba ce kuma ya karɓi maganar da ya ji wacce take daidai ko da kuwa wanda zai faɗe shi zai faɗi maganar babban abokin gabansa ne matukar dai abin da ya faɗa gaskiya ne zai gaskata shi akan wannan wani alama ce ta tawalu'u alama ce ta miƙa wuya ga Allah shi yasa lokacin da iblis ya gayawa ko ɗan ya gaya wa abu huraira cewa in zai kwanta ya karanta ayatul kursi in zai kanta ya karanta ayatul kursi in yi haka in ya karanta ta da safe to har yamma babu abin da zai same shi in ya karanta ta da dare har safe babu abin da zai same shi babu abin da zai cutar da shi yayin da Abu Hurairah zai zo ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Abu Hurairah cewa wannan da kuke tattaunawa da shi ai shedan ne sai ya ce da shi sadaqaka wa huwa kazub duk da kasancewar sa ban makaryaci to amma ya gaya maka gaskiya babu wanda ya kai adawa ga mumini kamar iblis amma duk da haka yayin da ya faɗa abin da yake gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faɗa maka gaskiya ne to wannan yana da cikin alama ta tawali'u ga Allah tawali'u ga bayin Allah shine mutum ya karbi gaskiya daga kowa ya ta fito yayin da shi ko mai girman kai yake watsi da gaskiya yake makalkalewa wato wata magana da ya faɗa ko wani matsaya da ya tsaya ko wani aiki da yayi yake jiji da kai yayin da ya faɗi wata magana ko kuma ya aikata wani aiki ko ya wata matsaya yayin da kuma za a bayyana masa gaskiya ko a nuna masa kuskuren da ya yi a wannan lokacin zai hau dokin girman kai ya nuna cewa ba zai saki wato ra'ayinsa ba ba zai saki maganarsa ba ba zai yadda da wannan maganar da aka gaya masa ba to wannan na daga cikin ɗabi'u da suke tozarta mutuncin mai girman kai su sa ya zama kaskantacce a gurin bayan Allah na gure mai tawalu'u yakan kasance mai yin sallama ne idan ya gamu da mutumin da yake babba ne ko karami ne mai daraja ne wato mai matsayi ne ko mara matsayi ne mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne mai mulki ne ko ba mai mulki ba yakan ba wa kowa fuskarsa ya saurari maganar duk wanda yake yi masa magana ba tare da ya nuna wulakanci ko bambanci ba yakan yi wa kowa mu'amala yadda ya dace ya mu'amalance shi wannan alama ce ta cewa babu shakka wannan mutum mai tawalu ne yayin da shi kuma mai girman kai ba zai yi sallama ba ko ya ba da fuskarsa ga mutumin da ya san fakiri ne ba shi da wani abun hannunsa ko ya san cewa ba wani mutum ne ba mai matsayi yakan yi kokarin ya ga cewa bai yadda ya zauna da shi ba ko ya zauna inda yake ko ya nuna damuwarsa da wani sha'aninsa shi damuwarsa har ko da yaushe tana nan ga waɗanda ya yadda cewa suna sama da shi ko ta fuskar shugabanci ko suna sama da shi ta fuskar dukiya to a lokacin ne zai kaskantar musu da zuciyarsa ya karkasa musu da fuskarsa ya ba su fuskarsa ya girmama su da harshensa ya girmama su da maganganunsa wanda wannan yake nuna cewa babu shakka wannan yana tattale da ɗabi'a ta girman kai saboda haka waɗanda suke masu girman kai ba su cika samun nasara ba a rayuwarsu sukan haɗu da hasara wacce take mabayyaniya sukan yi hasara hasarar imaninsu sukan yi hasarar ɗabi'unsu na ƙwarai sukan yi hasarar abinda Allah ta'ala ya tanadar wa masu tawalu'u na lada da gwaggwabarin sakamako na gobe kiyama sukan haɗu da azaba da ukuba sukan yi hasarar zukatan ma bayan Allah wato soyayyar da ya kamata su samu daga bayan Allah suka rasa ta domin mutane an halicce su ne Allah ta'ala ya halicci zukatan mutane akan san waɗanda suke masu tawalu'u da ƙin kuma waɗanda suke ba sa tawalu'u ba sa kaskantar da kansu ga Allah ba sa kaskantar da kansu ba sa kuma ainihin nuna girmamawa ga waɗanda suke bayin Allah don haka wanda ya kasance mai girman kai babu shakka zai haɗu da ƙiyayya ta mutane wanda kuma ya nuna girmamawa ta. ga mutane to zai samu girmamawa daga wajen mutane saboda haka wanda yake mai girman kai babu shakka mutum ne wanda yake tattare da wauta da rashin hankali da rashin tunani da rashin aikata aiki da kwakwalwarsa dan da ya aiki da kwakwalwarsa da ya fahimci cewa abinda girman kai zai haifar masa shi ne zai sa yayi asarar zukatan mutane da yawa kuma zai jawo mutane su rika fadar ba za su fada alheri tattare da shi ba sabanin mutumin da yake mai tawalu'u zai kasance mutum ne da koyaushe mutane suka tuna shi ko suka ambace shi za su yi masa addu'a za su yi masa addu'a da bakunan su mabambanta waɗanda a cikin su Allah ta'ala yana ansa addu'ar wasu daga cikin su za su kasance masu roƙa masa rahamar Allah da gafararsa ta yayin da ya bar duniya wanda yake mai tawalu'u mutum ne da Allah ta'ala yake son sa bayan Allah suke son sa kuma yana kusa da alkhairatai a koda yaushe kuma yana nesa da sharri a koda yaushe sabanin wanda yake mai girman kai Allah ta'ala baya son sa bayan Allah ba sa son sa kuma baya kusa da ihsani baya kusa da alkhairi ko da yaushe yafi kusa da sharri fi kusa da munanan ayyuka don haka tawalu'u dabi'a ce ta annabawa khuluq dabi'a ce ta annabawa dabi'a ce ta manzannin Allah dabi'a ce ta masu tsoron Allah waɗanda suke shirya da shirya da shirar Allah girman kai kuma ɗabi'a ce ta azzalamai ɗabi'a ce ta waɗanda suka kasaita suka isa wajen saɓan Allah tawalu yana ƙara mutum ɗaukaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bawa ba zai yi tawalu ba ce Allah ta'ala ya ƙara masa ɗaukaka sannan yana ɗaukaka wanda yake ba mai ɗaukaka ba tawalu tana yana ɗaukakan shi ya kai shi matsayin waliyan Allah waɗanda suke zaɓaɓɓu a gurinsa saboda haka babu abin da ya kai tawalu daɗi musamman musamman ga mutanen da Allah ta'ala ya ba su wadata ko shugabanci ko wani abu na ɗaukaka babu shakka waɗannan mutane in suka zamo masu tawali'u ne da kaskantar da kai wannan yana ƙara musu wato kima yana ƙara musu kyau yana ƙara musu kwarjini Allah ta'ala ya gargaɗi bayansa da cewa su zamo masu nuna kaskantar da kansu ga mutane ba waɗanda suke tafiya ta ƙasaita ko ta girman ta nuna isa da girman kai da jiji da kai ba Allah yana cewa la tusair haddaka linnas ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله تعالى كذا ولا تسائر خدك للناس كذا كنونا ومتاني ولا كنشي كذا كذلك تفيا في الأرض مرحا كان نونا إساه دكاسيتا دنونا قوة inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah baya san dukkan wani mai kasaita mai nuna fariya waqsid fi mashika ka tsakaita ka tafi kai tafiyar ka a hankali wa gubub min sautika ka rage sautin ka ka daina daga murya yayin da kake magana da mutane babu shakka Allah ce inna ankara al-aswati mafi munin sauti shine sautin jakuna saboda ka in ka daga murya akan mutane ga mutane kana magana da su to ka sani cewa wanda ya fi ka karfin murya shine jaki kuma muryarsa ita wacce kowace muni Allah ta'ala yana cewa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka hakurtar da kanka tare da waɗanda suke bautawa ubangijinsu safe da yamma suna neman yardarsa wala ta'du aynaka anhum kada idanuwanka su ƙetare waɗannan mutane kana nufin wani ƙawa ta duniya ta rayuwar duniya wala sai man aghfalna qalbahu kada kai biyayya ga wanda muka ainihin gafalar da zuciyarsa an zikirina ga barin ambatan mu wattaba hawahu yabi san zuciyarsa wa kana amruhu furta saboda haka Allah ta'ala yayi umarni da cewa mutum ya kasance tare da mutanen kirki har ko da yaushe kada ya nuna musu kasaita da isa da wulakanci saboda abin da Allah ta'ala ya bashi na ɗaukaka Allah ta'ala ka bamu dacewa amin summa amin tambayar ta farko a wannan rana ta fito ne daga sani kura wanda ke cewa mutum ne yana aikin raba abinci a otal kuma a wasu lokutan harar giya ma yana bayarwa ya sa ta wannan bangaren haramun yake yi ba sana'a ce mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa shan giya da mai tatsanta da wanda yake sayar da wa masu tatsar giya abinda suke san wato yin giyar da ita da wanda yake da kwanta da wanda ake wa da kwanta da mai shayar da wani wanda zai iya ba ya ba mu wani ya sha da wanda ake shayarwa Allah ta'ala duka ya tsine musu ya ce duk homsawa sawa duk ɗaya su saboda haka da kai da za ka ɗauki giya ka kai ma wasu da wanda shi za a kai wa giyar ya sha duk a gurin Allah ta'ala hukuncin ku daya ko aikata haramun ko aikata kabira babban laifi daga cikin manyan laifukan da Allah ta'ala ya hana inna الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس wal عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله تعالى cewa ku nisanci duk abin nan da yake duk wani abu da yake da alaka da giya ku nisance shi in har kuna so ku samu rabo sauraka mutumin da ba zai guje giya ba ta hanyar mu'amala da ita ko shanta ko sayar da ita ko sayarwa da masu yin giya abinda za su yi giyar da shi ko da kwanta to babu shakka wannan bai kama hanyar rabauta ba kuma aikinsa irin aikin shaidan ne min amali shaidan haka Allah ta'ala ce amin amali shaidan ta yake ciki kuma aikin shaidan yake ciki abinda yake ci yana cin haram abinda yake ciyar da iyalinsa da shi ta wannan hanya haramun yake ciyar da su ba haka sai ya kokari ya nemo wata sana'a ya bar wannan sakon haris da ibrahim wanda ke cewa mala idan mutum yana zama a shago na provision wato na kafe da kayan matrofi kenan da ke karkashin wani shin ya halatta ya yi kyauta da wani abu a shagon ba tare da san mai kantin ba to a ka'ida ba ka kyauta sai da abin da yake naka ne abin da yake naka ne za ka iya kyauta da shi ba wani laifi watakila akwai wani abin da urfi a al'adance don ka ɗauka ka bayar ko da mai kantin yana nan ba zai magana ba misali wani ne ya zo da yaransa sai kaɗa wata alewa haka ta naira biyar naira goma ka ɗauka a cikin kantin ka bayar watakila wannan urfi ba zai ya riga ya gaba ya gudana al'ada ta gudana cewa don irin wannan shi kansa mai kantin baya ɗaukan shi a matsayin wani abu to ko shi wannan ɗin in shi mai kantin ya nuna baya so to baya daga cikin haƙƙinka ka yi wannan sau haka abinda duk ba naka ba ba za ka yi kyauta da shi ba abinda yake naka ne shi kake kyauta da shi ko kuma ka yi kyauta da abinda mai shi ya yarje maka ka yi kyauta da shi wannan ya halatta amma in ba haka ba to sai ka nemi izininsa sa da ce malam shi ya halatta idan shugabanni ba su yi mana daidai ba mutu ne mutu daga of abdulaziz to a ka'ida ta musulunci shi shugaba Eh, wato zamansa yana da alaka da zaman waɗanda yake shugabanta in ya gyaru to su ma za su ji daɗi in ya lalace za su shiga matsala eh, shi ya sa Allah ta'ala ya ce wa kazalika walli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka nan muke dora shugabancin muke dorawa azzalimai shugabancin azzalimai irin su saboda abin da suka tsina aikatawa da haka saboda laifin mutane sai Allah ta'ala ya kawo su shugabanni su ma irin su saboda zalincin da jama'a suke sai Allah ya kawo su zalimai su tuwa su zalunta su da haka gyaruwar shugaba yana da alaka wato da gyaruwar waɗanda suke ƙasa da su akwai magana ta wanda daga cikin magabata ana kai ta ga annabi sallallahu alaihi amma ba hadisi bane kamata ku nuna wallahi alaikum yadda kuke haka za a shugabantar muku da shugabanninku akan iya samun wani lokaci abin ya canza ga mutane ba mutanen kirki ba a samu kuma shugabanni su zama na kirki amma kuma wani lokaci sannar ubangiji ta kan gudana allah ta'ala ya jarraba mutane saboda kaucewa hanyar allah da saba allah ko zalunci ko rashin gaskiya allah ta'ala ya shugabantar musu da waɗanda suke irinsu a ƙa'ida ana so ka yi wa shugaba kyakkyawar addu'a saboda in kai masu kyakkyawar addu'a kai ma za ta shafe ka don in ya gyaru to kai ma za ka samu wato kamasho na tagomashin wannan gyaru da zai yi aka akasin haka in kai masa mummunan addu'a ya sake lalacewa to kai ma lalacewar za ta shafe ta shi yasa imam ahmad yake cewa inda ina da addu'a wanda na tabbata cewa Allah ta'ala in yi ta zai karba laukana lidu'a a du'a mustajaban wato wani addu'a wata addu'a da Allah ya alkawari cewa ya Imam Ahmad in kai addu'an nan zan karba amma kwaya ɗaya ce na baka yace la ja'altuha fi wulatil amr da sai in yi wa shugabanni addu'a saboda in nayi wa kaina ni kadai nayi wa kaina haka ni kadai zan mori addu'ar amma in nayi wa shugabanni na to ni zan mori addu'ar wasu ma za su mori addu'ar don suka gyaru to mu ma za mu ji daɗin gyaruwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin shugabanninku su ne wanda za ku la'ance su su la'ance ku saura ka sharri ni a ce shugaba ya kai matakin da talakawansa za su rika la'antarsa shi ma kuma yana la'antar talakawansa wannan an kai wani matsayi na tsiyatsiya da bai kamata a ce an samu irin wannan ba saboda haka har kullum addu'ar mutum shine Allah ta'ala ka gyara shi wa gabaninmu ka samu su tausayi ka samu su rahama ka sa su bisa wato tabarki na istikama ka sa su zama masu tausayi ne ga bayanka wannan addu'a tana da kyau in ka kara da cewa ya ubangiji in ba za su zama mutanen kirki ba Allah ka canza mana da wasu wanda ba ba laifi in har ba za su ke shiri ba Allah ka canza mana da wasu shiryayyu amma kai ta cewa Allah tsine musu to in ya tsine musu kai ma wannan tsino su ta shafe ka domin abinda suke yi za su ci gaba har ma ya karo akan yadda da suke yi in zaluncin da da suke yi 70 cikin 100 ne to dalilin tsinuwar ka watakila ya cike kai 100 bisa 100 to kaga wannan babu shakka ba ba ba ba abin nan a ciki don haka yana da kyau ka yi musu addu'a da shiriya da gyaruwa da kyautatuwa don wannan shine zai sa kai ma ka ji daɗi wani ma ya ji daɗi in kuma har Allah ta'ala ya san cewa ba masu kyautatuwa ba ne ka roƙi Allah ta'ala ya baka canji mai kyau ya baka waɗanda Allah ta'ala zai sa masu ba wasu waɗanda ya tsine musu ba suna kan mulki in ya tsine musu suna kan mulki to kai ma ka shiga uku Allah ya shi mu amin sai da yanzu daga Bashir Gando da kuma Salahuddin Idris waɗanda suke cewa malam menene hukuncin sallar da wasu ke a bakin titi alalin kuma ga masallaci kusa da su to ban gane tambayar ba suna bin masallacin ne daga bakin titi ko suna sallar su kadai ba sa karasa masallacin akwai bambanci akwai bambanci da yayi sallar sa shi da wasu a nan bakin titi ba su je masallaci ba akwai kuma su bi masallacin daga inda suke to in yana nufin su bi masallaci daga inda suke to sallar ba ta yi ba sallar su bata yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman faridin khalfa safi illa fi saf babu sallah ga wanda zai ware ya ki shiga cikin sahu sai ya yi shiga cikin sahu saboda haka idan har masallaci gashi a kusa da mutum zai iya zuwa ya shiga sahu a yi sallah da shi amma ya koma gefe ko shi ko shi da wasu suka yi nasu sahu ba tare da sun haɗe da sahu masallaci ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata babu wannan sallar ka duk mutane da suke bin sallah da kofar gidansu ko kofar kantinsu shagonsa to wannan ya tabbata cewa ba shi da sallah sai dai idan sahu ne ya miƙe tun daga masallacin har ya zo kofar shagonsa wannan babu komai yana nan a cikin sahu amma in har sahunsa ya ware ya yi ya ƙi ƙarasawa ya shiga masallaci ya shiga sahu sahu na masallata to annabi sallallahu alaihi ya ce babu sallah wannan hadisi ne tabbatacce da cikin sahihu ibnu hibban ah, idan kuma masallaci ne gashi yana yana yana kusa da su to amma saboda kiwa da abin da sai suka yi nasu wurin sallah din suke sallah anan to wannan bai dace ba kamata yayi a yawaita sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum daya sallar mutum biyu ta fita mutum daya ta mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda mutane suka kare yawa duk sanda lada zai kare yawa saboda haka masallacin da ya fi jama'a wajen sahu ya fi lada sama da masallacin da zuwa ɗan ne za ka kaga in kamar wancan masallaci ka tsaya kai da abokanka ko hudu ko biyar ko shida ko sanya lima a gaban ku yi muku sallah ko ki ƙara sa masallaci to ku a nan kun yi wa kanku asara mai yawa tunda abinda za ku samu a masallaci can kun haramta wa kanku saboda watakila wani abu na duniya da kuke tunanin kamar za ku rasa in kuka bar gaban shagunan ku kafin ku je a yi sallah da ku a dawo wataƙila ku kuna ganin wata galala za ta kuce muku ta wannan babu shakka abin da ya kuce muku na falala da na lada ya fi abin da kuke tunanin za ku samu in kun zauna wato kun yi sallah a gaban abin dinku ku saboda ka zuwa a shiga masallaci wannan shine abin da ke wajibi amma da a ce za su yi din ba ce sallar su ta bace ba ba kamar waɗancan da suka bi daga nesa ba za a sallar su ta yi amma kam abin da suke ba shi ya dace ba su ya kama ya kyauta su gyara su rika zuwa suna sallah a cikin masallaci sai sakon abubakar addani suleiman muke cewa malam ne illa ko rashin illa yayin da mutum yake ibada kamar ta sallah ko addu'a amma idanunsa a rufe to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum yana sallah ya rika kallon inda yake sa goshin sa to annabi sallallahu alaihi ya kasance in yana sallah yana kallon inda yake sujada saboda ka yana eh, eh, a daga daga kai sama shi yasa malamai suka ce rufe ido a sallah makaruhi ne kawai ibnu qayyim ya faɗi wannan cikin zadul ma'ad cewa makaruhi ne kana sallah ka rufe ido sannan ana addu'a ba inda aka ce a rufe ido kila ma waɗanda ba musulmi ba su suke wannan to bai kamata kai ka kwaikwaye su ba ana son ka saba ma waɗanda ba musulmi ba cikin harkar su abinda suke na ibada to kai kada kokarin ka kwaikwaye su a sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qawmin fa huwa wanda duk yayi kamanceceniya da wasu to zai zama cikin su don haka bai kamata kai ma za ka yi addu'a ba sai ka rinza ido da idan ka tar ka yi addu'a addu'a a wajen sallah yana da kyau in kana yi ka daga hannunka ka kalli sama wannan ba komai yana daga cikin ma koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen addu'a don haka ba rufe ido ake yi ba in a sallah ne ana son idan ka zama kana kallon inda kake sujada in kuma a wajen sallah ne to ka buɗe idan ka daga ganin ka sama ka yi addu'a wannan yana da kyau yana da cikin adabud du'a sai sakon ba babayo wanda ke cewa da allah malam ina so a bani tarihin babban malamin nan wato nasiruddin albani to shakka muhammad nasiruddin albani yana daya da cikin fitattun malamai da aka yi a wannan zamanin waɗanda suka yi wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko in ce suka yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi hidima ta fuskar tantance waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba bisa ma'auni da malamin farko suka bari wajen tantance hadisai sahihai da waɗanda ba sahihai ba yana ɗaya daga cikin mutanen da suka farfaɗo da wannan ilimi bayan ya kusa ma ya bici ko ya ɓace a cikin al'umma a cikin wannan karni namu sheik dinar albani salon iyayensa mutanen albaniya ne albania tana ɗaya daga cikin kasashen abinnan kasashen jamhuriyar na balkan ƙasa ce ta musulmi wanda tun a zamanin abinnan khilafa ta usmaniya ta mutanen taki musulunci ya shiga kasar kuma suka musulunta sai dai kamar sauran ƙasashen musulmi daga baya rayuwa irin ta bature ta zo ta yi tasiri a ciki har ma an kakkaɓe duk shari'ar Allah daga cikin rayuwar mutane ya kasance mutane suna rayuwa ne bisa abinda suka ga kawai ana yi ko kuma abinda tsari na zamani ya zo da shi ba tsari na Allah ba to akwai wani da ake kira Ahmad Zago wanda ya zama shi ne shugaban kasa shi kuma ya kasance ga shi dai musulmi ne amma kuma yana yaki da dukkan wani abu musulunci har ta kai ma yana bin malamai yana kakkama su ya daure wasu wasu ma ya kashe su to wannan ta sa duk wani malami wanda yake son zaman lafiya ko ya ibadarsa ko ya ilim karantar wasa cikin kwanciyar hankali yana kokarin hijira ya bar kasar to shine mahaifinsa yana dan kankani ya yi hujira da shi suka dawo cikin kasar syria wato a garin dimashq shi kuma saboda abin da ya karantawa a hadisan annabi sallallahu alaihi na falalar kasar eh, sham da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ya fada kasar sham ya faɗi falalarta to saboda ya samu wannan falalar ya sa yau hijira daga albania ya zo nan kasar sham sheikh nasiruddin albani an haife shi hijirar a shekarar miladiya tana 1914 1914 a lokacin aka zo da shi kuma yana dan karami yaro karami a nan syria a ya yi karatu a gurin babansa babansa sunan shi nuhu Ah, kuma ɗaya daga cikin malamai ne waɗanda suka yi karatu akan fiƙihun mazhabar Abu Hanifa saboda yi karanta fiƙihun mazhabar Abu Hanifa a gurin babansa kuma yayi karatu a gurin malamai waɗanda ya samu a nan cikin ƙasar siriya wasu daga cikin ƙabilarsa ita kabilar azakiyar kabilar al sunan ƙabilar kenan albaniya sunan ƙasar ce amma kabilar sunansa Al-Arnaut saboda akwai waɗanda suke da yawa da suka yi hijira cikin malamai ya yi karatu a gurin wasu sannan kuma ya ci gaba da bincike a karan kansa ya ci gaba da leke-leke da karance-karance musamman ma abin da ya shafi hadisi ya ba da karfi akan wannan yana da kistoshi masu ban mamaki kwarai da gaske wajen jajircewa da ƙoƙari da naci da bincike akan abin da ya shafi hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bar wagagen littattafai masu yawa waɗanda ya wa hadisan maza Allah hidima a cikinsu ta fuskar tantance hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba bisa ma'auni da malaman farko suka bari na tantance hadisi tabbatacce da wanda ba tabbatacce ba yana da mafi shaharar littattafansa akwai littafin irwa ulgalil akwai littafin irwa ulgalil wajen sifili tara ne akwai littafin silsilatul ahadisu sahiha akwai kuma silsilatul ahadisu da'ifa waɗanda su ma sifilai ne masu yawa silsilatul ahadisu sahiha wato ta kai wajen sifili goma wato goma sha ɗaya ko ba an ce sifili goma sha bakwai tunda akwai wanda sun maimaitu da'ifa ita kuma ta kai wajen sifili da'ifa ɗin ita ce mai yawa sannan sahiha wanda ita kuma ta kai wajen sifili goma sha ɗaya saboda haka suna nan waɗanda aka buga banda su kuma yana da wasu littafai irin su ahkamul jana'iz irin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam irin su hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam da littafai masu ɗimbin yawa da ya bari wanda ya rasu hijira tana dubu 1420 wato shekara hudu da suka wuce sai tambayar adam a eh, adam gashuwa likita ke cewa cin ya halatta a yi wa mutum rikiya kan wata jinya daban da ba ta shafar aljanu ba? to abinda ake kira ya shi ne addu'a addu'a da kake roƙon Allah ta'ala ya baka lafiya ko ya warkar da kai daga wani abin da ya ke damunka ba ka ba wai sai aljanu kawai ake yi wa rukuya ba annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwanta yana yin addu'a yana karanta uzai guda biyu ya abin nan ya shafa a jikinsa ya tofa ya shafa a jikinsa kaga wannan bai ba wai wani bugun aljari bane ko wani abu dan dai ya zama ya samu kariya daga abin da zai iya cutar da shi sannan in ba shi da lafiya a yakan yi wa kansa rukuya sannan wasu ba su da lafiya yakan musu rukuya an samu mutum ba shi da lafiya yakan dora hannunsa akan akan inda yake masa ciwo ya masa addu'a to wannan duk surai shi rukuya saboda haka mu mutanen mu dauka kawai sai aljani kawai haka ake wa rukuya a duk wani abin da yake yanzu fatiha fatiha ita kanta rukuya ce kamar yadda annabi ya faɗa yayin da wasu sahabai suka yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su taimake su da abinci suka ce ba za su basu ba haka sun bar garin sun tafi kenan sai shi shugaban garin dagacin ko hakimin garin sai kunama ta harbe shi haka sai aka aka ce aje a samu bakin can ko akwai wanda yake rukuya aka je sai wani ya ce eh yana yi aka zo da shi sai karanta masa fatiya ya tufa masa kenan sai ji kamar an sa san cire masa tsarki ya tashi ya ci gaba da tafiyarsa lafiya lau to mun ba su yi masa ba sai da suka yi jin ga cewa zai ba da wani za su ba da wani abu na garken dabbobi suka ba da dabbobi sahabban nan suka ci to za mu taba ba sai mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji ya halatta mu ci wannan abin da suka ba mu ko bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tsaya masa yake cewa ah, ma yudrika annaha ruqya ya akai ka san fatiha ruqya ce so kaga fatiha ya karanta masa ita kuma wannan harbin kunama ne ba ba wai aljaba mugun aljanu bane ibn al-qayyim a cikin littafansa daban-daban ya sha faɗa cewa a lokacin da ya tafi hajji ya yi gamu da wata tashin lafiyar da aka ta bashi magunguna ya basu masa amfani ba amma da ya rika tofa fatiya a cikin ruwan zanzam yana sha sai ya samu sauki ya ji karfi fiye da bayar da da yake ji kuma da yawa mutane sun sha zuwa suna koka masa wasu cututtuka da suke damun su ya gaya masu cewa su je samu ruwan zanzan su karanta fatiha su rika sha kuma sukan dawo su ce sun samu sauki sau da aka karanta fatiha a tofa a ruwa a sha wadda shi ma rukuya ce ko ba wai lallai sai bugun aljinu ba saura ka daina daukar cewa ita addu'ar rukuya sai bugun aljanu ita addu'a ruqya addu'a ce abinda ake nufi da rukuya addu'a ake nufi da kuma addu'a duk abinda yake damun kana iya ka roki Allah duk da cewa ba ana nufin idan wani abu ya same ka ba kakka je ka nemi magunguna irin waɗanda Allah ta'ala ya hore na na ainihin itatuwa wanda ake mai da su akan kwaya irin ta bature ko ce kwayoyi irin na asibiti ko kuma itatuwa waɗanda suke namu na gargajiya wannan ana neman wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ko bayan Allah ku nemi magani saboda babu wata cuta da Allah ta'ala ya saukar face ya saukar mata da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba to koda kana shan magani kuma ya zama kana addu'ar wannan yana da kyau ba yana nufin kakka nemi magani mai duk abin da ya same ka kawai ka zauna kakka nemi magani a annabi shi ya ce a nemi maganin kuma shi ya koyar da rukuya dan saboda haka duka biyun zaka iya yi Allah ta'ala ya kara mana lafiya amin sai sakon Ali Bello gurin gawo makera wanda nake ganin a shimfiɗa da malami ne da yau an amsa tambayar tashi da ke cewa menene girman kai mu je ga tambayar ta gaba da take cewa malam mutum ne ya ga wani abokinsa ya haike wa dabba shin ya halatta ya ci gaba da mu'amala da shi ya eh, masa nasiha ya nemi shi ya tuba abinda ya yi abu ne da Allah ta'ala ya la'anci mai yinsa annabi sallallahu da wasallam cewa man atal bahima wanda duk ya zai kewa dabba to Allah ya la'anci shi ka ba karamin laifi ba ne yana daga cikin kaba'ir duk wani abin da za a ce Allah an ci mai yinsa to wannan abin laifi ne babba a wurin Allah saboda haka wanda ya yi wannan malamai suna ce a hora shi a yi masa horo ta yadda ba zai kara yin wannan abin da ya yi ba don wasu ba daga cikin malamai cewa suke dabbar ma da ya ci kawai a kashe ta ka a amfani da ita duk da cewa wasu sun saba ma wannan suna ganin wannan ba zai hana a ci ta ba ko a abin nan dinta amma dai shi wanda ya wannan laifin mai babban laifi ne ya da yana da kyau ka ci gaba da yi masa kai masa nasiha ka neme shi tuba zuwa ga Allah in ya tuba kenan sai ka ci gaba da mu'amala da shi in kuma kaga ya ki tuba sai ka watsar da shi zama da shi babu alkhairi a tare da wannan to ne ce malam ina da mata amma saboda rashin lokacin da zan koyar da ita na sata a makaranta don a koya mata addini amma kuma idan na tafi kasuwa ba ta zuwa saboda ba ta so kyau wace shawara malam zai bani kuma na sauke nauyi na na ilmantar da ita kenan to kai kai ma na san dole ai kana neman ilimin ko ka dan san abin da ka sani in ta ke zama makaranta sai ka koya mata sai ku ware lokaci tunda dole dai kana dawowa gida kana da lokacin zama da ita kana lokacin hira da ita sai ka ware lokaci ka koya mata na san dai in kai ne da kanka ba za ta kiya ba in kuma kai da kanka ma kai kai ta kiya to kai ka sauke nauyin da yake kanka Allah ta'ala ba zai kama ka da laifin kamar mata ka cikin jahilci ba tunda kai iya abin da ya kamata kai amma ba kawai ka ce tunda ka sa ta makaranta ta ki zuwa ba shikenan ta ci gaba da zamanta a jahila tare da cewa kai kana da abin abin da ka iya koya mata ka ki koya mata in kuma a kai ma baka iya ba to kaga anan kai ma da saura tare da kai kanka ma za ka fara koya tun Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu fusa anfusakum sannan cewa ahlikum ku tseratar da kanku sai da ya fara cewa ka fara tserar da kanka sannan cewa ahlikum da iyalanku saboda ka kai ma in baka iya ba to ka je ka nemi iyawar in kuma ka iya to anan sai kai ka zama mai koyar da ita mai karantar da ita ta sai sakon mansar adam kawo mai gari yake cewa malam dan Allah ka yi fadakarwa kan yadda ya kamata a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya tara masa dabi'u da sifofi masu kyau kamar yadda Allah ta'ala ya yabe shi da wannan wa innaka la ala khuluqin azim kuma ba a taba yin wata halitta da Allah ta'ala ya girmama ya dauka ya darasta ba kamar aiki sallallahu alaihi wa sallam ba a taba yin wata halitta da Allah ta'ala ya ba ta sifofi ba su kyau ba kamar irin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta yin wata halitta mai da'a da biyayya ga Allah ba kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara masa duk wata sifofi na kamala kuma Allah ta'ala shi ya yabe shi da kansa ya ce innaka la ala khuluqin azim kana da wasu ɗabi'u waɗanda suke ba su girma babu wani yabo da ya kai yaban da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu laifi ga ga wanda Allah ta'ala ya bashi fasahar magana da zai yabi annabi sallallahu alaihi sallama ya yabe shi da irin fasahar da Allah ta'ala ya bashi kuma babban abin da ya kamata wanda zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine ya yabi annabi sallallahu alaihi sallama da abin da zai ƙara fito da sa na kamala sa da ɗabi'unsa masu kyau ya bada eh, wato ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ɗabi'unsa na haƙuri ɗabi'arsa ta juriya ɗabi'arsa ta kyauta ɗabi'arsa ta yafiya ɗabi'arsa ta tawalu dukkan wata ɗabi'a ɗabi'arsa ta rahama da tausayi ɗabi'arsa ta girmama wanda Allah ta'ala ya girmama shi ɗabi'arsa ta ainihin faɗar gaskiya duk wata ɗabi'a da Allah ta'ala ya sifanta da ita mai yabo ya yi ƙoƙarin fito da wannan to A nan ne za a samu alƙudwatul hasana kyakkyawan koyi da za a yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan wannan shine yabo a duk kamus din duniya shi da ake kira yabo shine fadar sifofi masu kyau na wanda kake yabo shine ake kira yabo ka faɗi sifofi masu kyau na kamala na mutumin da kake yabansa kamar yadda aka san zambo akasin wannan shine ka faɗi sifofi marasa kyau na mutumin da kake zambansa to shi kowa yabo akasin wannan shine ka faɗi sifofi na kamala ba wai zaurance bane yabo galibi wasu na daukan zaurance ne kai ka faɗa wasu maganganu da kai ma in an ce fassara me kake ne baka san me kake faɗa ba kawai dai kana sarkafa wasu maganganu kana faɗa to wannan ba shine yabo ba yabo shine ka fito da shine ka mahasinil mamduh ka faɗi kyawawan ɗabi'unsa mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai tawalu mutum ne mai tausayi mai kaza mai kaza ka rika zanza na waɗannan sifofi wannan shine ake kira yabo a yabon annabi sallallahu alaihi wa ba baya nufin shiga haƙƙin Allah galibi abinda mutane da yawa waɗanda ba su gane ba shi an yadda aka yabi annabi sallallahu alaihi wa amma yabon annabi sallallahu alaihi ya ba shiga haƙƙin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai taba amince ma wani ba yayi yaban da har zai shiga hakkin Allah saboda ka ba za ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda nasara suka yabi annabi Isa da shi ba duk yadda za ka kai yabansa ba za ka yabe shi da abin da annabi nasara suka yi annabi isa da shi ba suka ce annabi isa dan allah ne ko ɗayan uku ne ko allah ne in kai haka to gaba ɗaya ka rushe duk saƙon da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi duk aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bayan ƙasa wanda ya ainihin ya ya bada lokacinsa da hutunsa da dukiyarsa da da ƙasarsa ya haƙura da ita hakanan sahabbansa suka salwantar da rayukansu da hutunsu da dukiyoyinsu akan tabbatar da wannan to ka rushe shi yayin da za ka yi irin yaban da kirista za su yi annabi isa don anan ya fita daga batun yabo annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yadda da wannan ba shi yasa imamul bukhari a cikin littafinsa ingantacce ya fitar da hadisi daga umar dan khattab allah ƙara kara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ta ni kama nasara isa da maryam inna ma'ana ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta isa dan maryam wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ke faɗar wannan yana cikin sayon Buhari ce kada ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta isa ɗan maryam ni bawan allah ne don haka ku ce mun bawan allah manzansa wato duk yaban da za ku yi mun bai kai yaban da allah ta'ala yi mun ba kuma babu yaban da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sama da ka jingina shi da bautar allah ka ce shi bawa ne ga allah wani ita ce ɗaukakarsa zamantowarsa bawan Allah domin ubudiyya ga Allah sharaf ne wato ɗaukaka ce a ce da kai bawan Allah shi yasa Allah ta'ala a wurin a gurare manya-manya da ya girmama shi da wasu abubuwa na ban mamaki ko wasu manyan abubuwa sai ya kirawo shi da bawansa ya ce wa annahu eh, subhanallazi asra bi abdihi kan wajen isra'i kenan kansa ya ce tsarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawansa shi ne annabi sallallahu alaihi wa a nan ubangiji ala bai faɗi sunansa ba bai faɗi wata sifa ba sai ya faɗi sifar ubudiyya don wannan sifa ta ubudiyya da annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da ita tsakaninsa da ubangiji ita kai shi wannan matsayi har Allah ta'ala ya zaɓe shi ya tafiyar dare da shi saboda haka sai ubangiji ta'ala ya fito da sifar cewa subhanallazi asra bi abdihi hakanan a wajen saukar masa da alkur'ani alhamdulillahi allazi nazala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu sai Allah ta'ala ya faɗi ya faɗi kalmar bawa ya ce a godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya saukar wa bawansa littafi shi ne alkur'ani hakanan a makamun da'wa a wajen da'awa annahu lamma qama abdullahi ya kadu ya alayhi nibada a wajen tsayawa a kira zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abdullah bawan Allah hakanan wajen tahaddi wajen kalubalantar larabawa da sauran duk mutanen duniya su kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani sai Allah ya kirawo abin da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam din nan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sani wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina to duk wannan dan a koyar mu cewa ubudiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa ubudiya ce da ta kai matuƙa wajen kamala shi yasa ya cancanci abin da ya cancanta na daraja da daukaka a gurin Allah shi yasa ya faqulu abdullah ku ce bawan Allah manzansa ku ce bawan Allah manzansa lokacin da Allah ta'ala ya ko ko mala'ika jibril cewa ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi yana so ya zamo annabi sarki Koko yana so ya zama bawa manzo Allah ta'ala annabi ya ce bal abdan rasulan ya zama bawan Allah manzan Allah shi yasa hatta a tahiya wanda mu'minai suke karantawa kullun a sallolin abinda suke tabbatarwa kenan bayan sun yi kirari da godiya ga Allah abinda suke faɗa kenan wanda suke cewa أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ba a sa ƙara wani abu sama da wannan saboda babu wani yaban da dan adam zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi wannan shi yasa duk wani abin da aka faɗa da ya wuce ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga sa ga Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan ibnu waja. lokacin da wani yazo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa shi'ta in Allah ya so kai ma ka so annabi ya ce annabi ya bata fuska ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda ni zaka sa kini ga Allah ka ce in Allah ta'ala ya so shi kadai saboda anan ya wuce haƙƙin ya shiga haƙƙin Allah kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba daga masa kafa ba yace ka ce in Allah ta'ala su shi'ar Allah ta'ala ita ce game da kowace mashi'a shi yasa in zaka kawo wata mashi'a ta wani ba Allah ba to sai dai ka kawo da da da siga summa a larabci wadda take nuna tarahi take nuna sai da masiyar Allah ta auku sannan wannan ta biyo baya kace ma sha Allah summa sha fulan wannan babu laifi amma masha sha Allah wa sha fulan wawu tana nufin al-ijtima tana nufin haduwa tana nufin musharaka tana nufin muqarana wanda kuma wannan Allah ta'ala shi kadai ne baya da abokin tarayya a cikin dukkan komai shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ga wasu jawari yan mata haka suna yabin iyayensu da irin alfahari da su da ɗabi'unsu irin na jahiliya karamci ihsani waye waye shaja'a wato zaranta da su daukantaka sai ɗaya daga cikinsu da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi cewa fi na nabiyyu ne alabu ma fi gadi cikinmu akwai annabin da ya san me za a yi gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ce da an ki haza wa quli ta taqul bar wannan magana da ke ci gaba da abin da kike faɗa da hajjan annabi bai batta ba da a ce wani abu ne na daraja da ɗaukaka da falala da lada annabi zai hana ta aikin lada ba sannan wani lokaci za ka ga cikin mawaka da suke yin waƙoƙin yabo wani lokaci sai ka ji ma har ana faɗar wani abin da da babu ma yabo a ciki domin shi kansa yabo shi kansa wata kalma da za ka yi amfani da shi na ji kwanaki wani malami yana faɗakarwa kan wani yana waka ce ɗan gaye annabi ɗan gaye to kaga wannan ba yabo a ciki ko baban ka kaji ana cewa ka ina ɗan gayen baban nan naka ba za ka ji daɗi ba za ka ga cewa babu babu babu babu a ciki saboda haka in muna so mu yi abin da za mu taimakawa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to yi yabo da zai fito da sifofinsa sifofinsa da yadda ya rayu da sahabbansa da yadda ya rayu da masoyansa da yadda ya rayu da makiyansa ma da irin dabi'un da ya nuna wanda a duniya har alkiyama ta tashi ba za a samu wanda ya nuna irin waɗannan dabi'un ba to mu fito da su ya ƴan mu su kwaikwayi wannan shine min yabe shi amma mu rika faɗa wasu kalmomi wanda wasu zaurance ne wasu kuma sun shiga irin da'irar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a yi irin ta domin nasara ne suka yi irin wannan to anan ahlal hakika mutum in ya yi mutu yana wannan ba magana ake ba ta ya samu wani abu gurin eh, Allah magana ake ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai shari'a da shi gaban Allah domin baya daga cikin koyarwar annabawa shi yasa annabi isa alaihissalam lokacin da za a je lahira allah ta'ala ya ce anta qulta lin-nasi ta fi zuni umiya min dunillah kai ka ce wa mutanen ka su bai da kai allah kai da mahaifiyarka ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa عليهم شهيدا shahidan دونت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي إيسا annabi isa ya wanke kansa فتا ba zai yiwu ba ya faɗa abin ba ba a faɗa a kansa shi abin da ya faɗan ya san ya faɗa mutanensa shine su ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku to wannan Allah ta'ala ya san haka annabi Isa salam ya faɗa wa mutanensa ya san annabi Isa bai taɓa kiran mutanensa da cewa su ɗaukaka su zuwa matsayin Allah ba to amma dai dan a karantar da mu cewa annabawan Allah duka babu wani wanda ya taba kira zuwa ga allantar da wani ma kana li basharin an yu'tiya Allahu al wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al wa rasu na lati ba ta yi wa wani daga cikin mutane Allah ta'ala ya bashi annabci ya bashi hukunci ya ba shi littafi sannan ya ce wa mutane ku zama bayina ba Allah ba sai dai ya ce da su ku zama na malamai na Allah masu tarbiyyar mutane da ilimi su ne rabbaniyun masu tarbiyar mutane da ilimi ƙanana kafin a kai ilimin muka manya walakin kuno rabbaniyi da kuntum tu'allimuna alkitab wa makuntun kuntum rasu saboda abinda kuke karantarwa na littafi da wanda kuke karanta to wannan shine a ah, shaidar da Allah ta'ala yi wa annabawa duka daga ciki har da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bai bai bar duniya ba har sai da yake cewa al'umma sa taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan wata farki wanda yake farakal hanya cikin farakal wanda daranta kamar rana yake babu mai karkace mata sai wanda yake halakaki nan wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayar da duk amana da Allah ta'ala ya dora masa to haka ya kamata mu mai lokacin da muke yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yi kokari mu fito da ɗabi'unsa da sifofinsa da koyarwarsa koyarwar da ba a taba samun wani wanda ya yi ta a duk tarihin kafawar duniya ba to fito da wannan shine mun yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaban da zai amfane mu a lahirar mu ko ya amfane mu a duniya mu ya amfana da al'umma duka sun zai baya da nake ganin za ta kasance ta karshe a wannan rana wadda ta fito daga Umar Khalifa da kuma Shagogo wani ke cewa mutum zai iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ji an ambaci sunansa yana cikin yin sallah to mun sha'ansa ansa wannan tambayar a baya ah, akwai umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar mutlaqin umarni cewa duk inda aka ambace shi kai masa salati akwai ita kuma sallah wacce tana da hukuncin hukunce ta da khususiyar ta kamar yadda malamai suke cewa ita sallah hay'a ce mafsusa wata sifa ce ta daban a wasu da wani yanayi na daban tana farawa da kabbara tana karewa da sallama wannan ita ce sallah sauraka ka duk abinda aka ba a shar'an shar'anta shi a waje amma ba a shar'anta shi a sallah ba to baka cewa ba za ka shigo da shi cikin sallah shi yasa hadisi ya tabbata na al-mu'awaita ibn ibn al-hakam as-sulami mu'awaita ibn ibn al hakam as sulami as-sulami ya zo yana sallah cikin cikin sahu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai jone ya atishawa to a ka'ida ta musulunci an ce in kaji mutum ya atishawa yayi godi kace alhamdulillah wannan ita ce koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana da cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi idan ya je shawa ya gode wa Allah shi kuma ya ce da shi ya yarhamukallah to sai ya dauka ai ko sallah ake yi ma in kaji wani a ya kace tun tunda wacce doka tana nan to sai ya ce sai sahabbai suka fara da zungurin sa haka tunda yayi wata magana da ba a yi a sallah shi kuma daga nan sai ya shiga fada cewa ya kuke mun kaza ya kuke mun kaza daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ba a yin haka to kaga wannan ya nuna cewa ita sallah dan ana yin abu a guri a wajen sallah to a sallah kuma in ba a saka kai ba ba za ka yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sallah kada a karanta alqur'ani a ruku'u ko a sujjada karatun qur'ani ba abin da ya kai shi cikin azkarul zikrul zikrul alqaul ko zikrul lisan zikirin da zaka yi da harshen ka babu abin da ya kai alqur'ani to amma aka ce in kayi sujjada in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani in ka karanta nan kayi laifi in kayi sujjada karanta alqur'ani da a ce mutum zai rika sujjada a cikin sujjada tashi rika karanta qul huwallahu maimakon ya yi addu'a ko ya tasbihi ya rika karanta ƙulhuwar lahu a nan za a ce da shi bai yi daidai ba saboda mai saboda ya yi abin da ba shi aka ce a yi shi a sallah saboda ka wanda yake cikin karatu na mai karatu a sallah idan ya ji an karanta muhammadun rasulullah to ba a zuciyarsa in ya kudurci abin salatin a zuciyarsa wannan ba shi amma ba yadda mu galibi za ka ja masallaci gaba daya ɗauka sallallahu alaihi wasallam na'am wannan yana da kyau sai dai kuma a wannan gurin wani ibada ce kuma kake yi ta musamman wacce ita kuma tana da ka'idojinta alhamdulillah Allah ya samu dace masu duka-duka a nan mun karshen shirin a wannan rana ta lahadi su ne kada kumanta za ku iya sauraron maimaitar waɗannan shirye-shirye da kuka tsara jiya da yau ranakun talata da kuma alhamis da misalin karfe biyu na rana kuma za ku aiko da sakonninku a kan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai akan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin na imel a kan fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma ta shafi munafikin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahma furancikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a na fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangan nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai wanda ya tattara muna sautin akan na'ura bashir idris ungogo anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما